Jimat punya cerita dengan judul Misteri Kepoh Limo kiriman dari Sudarko Desa Soko Sendangarjo, Kecamatan Ngasem Negoro jenengku Darko teko desa Suko Sendang Harjo Kecamatan Ngasem Wijenegoro Kedadian iki tak alami rikala taun 1987 Wiwitane nalika dina kuwi dina kemis pon awan aku budal angon sapi ning alas Soko karo golek kayu bakar utawa rencek Pansen pegawean angon sapi mergo anake wong ora duwe angon sapi ku ayo buruh ning gone wong sing sugih sing duwe sapi akeh Zaman iku dalan jurusan kangyangan api nganti dandel isih makadam elek lan alasi uga isih ketel dedel biasa angger sapi wis diculke bocah-bocah angon padha golek rencek ya golek panganan alas kayata wilus jamur juwet lan liya liyane kira-kira beduk awan aku leren karo masmut sak lori alas gunggul gong enak-enak lungguh wong loro dilalah krumu swara gamelan mungkung piurane wong langgap sendiri suara gamelan iku kadang dan terkadang alon mergo kegawangin sing dadi gumune suara kok aneh kaya kaya ing sisih kidulku lan yen dirungok-rungokke temenan rada ana sing gawe merinding awak iki urung nganti rampung gonku gremang-gremeng masalah iku dilalah ana wong tuwa mikul rencek leren jaluk ngombe sangung banyu le aku njaluk banyune tak ombene beto mbah monggo niki nek badhe minum wong tuwa iku ngombe kanthi enak omahmu ndi le saka mbah lan jenengan pundi aku karang sono mbah daerah etan karangsono sono enek sinanggap sindir to dino iki mbah ora enak le enak ngapa aku kok krungu suara gamelan ket mau eh, mbah ah iku ta Ambok ngerteno no iku suara gong gae teko grumbul gong kidulmu kono kae lo. Kaget kura karu-karuan krungu apa sing diomongke mbah iku. Gamelan gaib mbah. iya anggere awan bedhug tengange kaya ngene iki gamelan kuwi mau biasane ngungkung muni mula tak jalo sing ati-ati nek ning grumbul gong iki aja nganti mbok gawe sing ora-ora ayo nek ngono balik wae wedi aku lah ngono wae wedi urusane dhewe-dhewe kok Sabanjure Simbah iku pamit terus kelak. Aku karo Kang Mut banjur goleki sapi sing diculke esuk malam. Sakwise rencek tak pikul tak belek neng protelon dalan jurusan kayangan api. Aku banjur goleki sapi-sapiku karo Mas Mut mau. Ora krasa saya sore saya sore sapi sing tak goleki ora ketemu-ketemu. dilalah meh nganti maghrib. Gonku golek sapi aku karo Kang Mut nganti bingung. Piye mengko nek ora ketemu lak ya diseneni ndoroku. Ngerti sapine ilang mergo tak culke esuk mau nganti sprene durung digerek. Mongko iki wis mulai bengi. Mulai bengi mulai maghrib sapi sing tak culke mau durung ketemu. Untunge wae aku ketemu karo Pak Mandor sing gawa senter. Senter tak silih sedelok Pak Mandor ning pos jaga. Aku neruske golekke sapi ngetan ning arah grugulan. Aku karo Kang Mutati ati nggone mlaku. Teko grumbul gong. Melaku ngetan uluku mengkorok sirahku rasane sak penjing mergo iling critane mbah-mbah di awan mawon. urung nganti ilang wedi kundilalah ana swara wit jatuh. ngira yen rubuhe jati kuwi mergo wong nyolong utawa blandong. Banjur aku nyedhaki kayu sing rubuh mau. Arep nakoni wong-wong sing nebang kuwi mau bek ngerti sapiku. Aneh. Kaget kura karo-karuan. sing tak temoni jebuli dudu menungso ning wong cilik-cilik kerdil rambuté mekan abang wedi kura karo-karuan aku mlayu karo Kang Mut kayang-kayang ini bonangi saking wedine Suro kewan wengi padha muni garai swasana wengi kuwi gegirisi lan medhekake lan jawe giltok mengkorok. Kondi aku karo kangmut Melayu Teko dalan jurusan dander aku leren Aku senden wet agrom karo kangmut Leren mergo keplayon pimau Urung suing gunku leren teko buri ono suworo kroko diterak iwang laku mangsaku ya sapiku tak sentri senterku dilalah mati tenek sinaring bulan ana wong loro teko kidul tak takoni meneng bayi dilalah teko ngarepku wong iku tiba banjur tak tulungi karo kamu kaget ora karo karuan jantungku deg-degan sikilku gel bareng tak tulungi ndase wong iku coplok getih muncrat ning endi-endi sirah sing coplok iku kok guyu meringis aku karo kangmut kaya-kaya mati sakal obah ora iso rasane ora iso piye-piye suara mak gedebak gedebuk tak rungokke padha ceblok ning pinggirku kon dhuwur dilalah ora watu sing ceblok tapi rupo mayit sing ora ana ndase kating glentang Wis mbuh aku ora ngerti mripatku peteng wis ora eling apa-apa. Ngerti-ngerti aku digugah wong gudal ning Tegal. Banjur ditakoni, kok turu ning Kepoh 5? Iki piye ceritane? Banjur tak critakno apa kedadian sing tak alami. Aku yura ngerti panggonan leren iku dilalah panggonan kepoh limo sing biyen kondang kalau kobuaane wong-wong jaman gestapu. Matur nuwun gusti aku karo kangmu diparingi selamat ora ono alangan opo-opo. Ora ngerti sapi sing tak boleh jebuli wis neng omah mergo melok sapi ne kang min. Semene cerita soko aku, salam jimatres, salam misteri.